малдан екенеге. Качча бұлай манчы, яшлығым духман тухман жүременеп керге улаға. Вутра үсірепәвім. юнба жүрепәвім, юнбаеп шывардым ютри улыға. Ютра юхри юным, тетрелі чыгуным, Білместімче эбе хампурны шулне, яшран чылақ бұлдым, зыр юлдым. Кущу лилзе килдім аттемір келіне. Тавах шубашкарым, манае слапкарын, чынжын эдем дурын аманны жынна. Санайып юратрым, бір санжын шыратрым, Шербер юры шырдым санын кымылна. Тавах тухтыр дузым, курать халі күжім, Кужа манне ұшры пәчек кінеге, ингекші жіндуре, поэт туре юра, юрри юрланзасын тулать керегем.